objatí. objatí prípadne sa neskôr rozvalo. Asi vám niečo vykrádajú. Nie, nie, nie. Mali by ste ísť rýchlo domov. To bol, to bol telefonát, ten vybavím potom neskôr. To bol telefonát. No. Odľahlo mi. Len aby nevolali, že naozaj vás vykrádajú. <laughs> Vítajte. Toto nebude. Ďakujem pekne. Konec Vítam. dobrý, všetko dobré. Áno, tak som si dovolil nazvať túto našu tému, lebo uh, nie, že by bol koniec všetkého, ale blíži sa nám teda ten koniec roka, takže som si dovolil takto. No nikdy nevieme, kedy to príde, ale nepočítame s tým v tejto chvíli počítame s tým, že, že koniec dobrý, všetko dobré znamená to, že ešte máme do toho konca roka 3 dní, keď rátame uh-huh. aj mhm. dnešný, uh-huh. tak ešte ak by sme chceli niečo v, mm, v tomto duchu urobiť, v akomkoľvek vzťahu. ano. <laughs> Či už vo vzťahu k peniazom, alebo vo mhm. vzťahu mm-hmm. k ľuďom okolo seba, tak ešte stále máme 3 dní, aby sme ano. ten koniec dobrý, všetko dobré, teda ešte mohli, mohli niečo teda s tým urobiť. Aby sme našli posledné drobné Áno. A <laughs> ako hovorí klasik, e, som si dovolil pripraviť... E, Príhovor máte. Iba jednu vetu. Iba jednu? Nakoniec bude všetko v poriadku. A ak to nie je v poriadku, ešte nie je koniec. Typnete si, že kto... Hlboká myšlienka. Túto vetu. No je to aj humorne ladené. Bol to určite veľký človek. Bol. Nebol z našich končín. Nebol. Ale z Európy bol. Z Európy bol. Z britských ostrovov? Z britských ostrovov. A volali ho Winston? Nie. Nebol to Winston? Nie. Hm. Z východu? <laughs> Asi zo západu však. Netuším, ale John Lennon to bol. John Lennon z britských ostrovov bol. Áno, no. takže išli ste na to veľmi, veľmi, veľmi dobre. A on toho povedal veľmi veľa, aj také veci, čo sa nepáčili. Určite. A toto sa mi veľmi páčilo vo vzťahu k tomu nášmu. Ale dobre, môže byť. Koncu, takže ak teda nie je všetko v poriadku, tak ešte nie je koniec. Takže aj týmto sa... No, len prečo sa to skončilo veľmi skoro. Mal 40. Áno. Hold. Sú veci, ktoré v živote nevieme ovplyvniť. No. Ale to sú zase aj ľudia, ktorých asi musíte iba zastaviť, lebo by boli väčšine medzi nami. Oni aj tak zostali. A on zostal. Navyše, my tu už dávno nebudeme, ale kto bol John Lennon, to budú vedieť aj naši pravnúci. Dúfajúc. Aj vaši. Dúfajme, teda. že to tak bude, no. No. Ale ideme bilancovať rok. A teraz viete, boli tie Vianočné sviatky a všetci už sa tak milo k sebe správajú, že to trčí z domov, že toľko dobroty je zrazu na svete, aj keď aj tá nevraživosť tam žial, lebo kto pozera správy, tak tam nájde všetko. Ale bol tam jeden taký zaujímavý filmový príbeh a vy ste určite videli e, komédiu z roku 1959 Niekto to rád horúce. Tam hrá Marilyn Monroe a ešte tam má takých dvoch pánov, ktorí sú prezlečení za dámy, lebo utekali pred mafiánmi, tak sa skryli do dievčenského orchestra, kontrabasistka a saxofonistka v tom prípade No a došlo tam k takému dialógu e, vo vlaku, kde Blanka Bogdanová, ktorá dabovala Marilyn Monroe e, spolu s Eduardom Cupákom a Vladimírom Brabcom mali celkom zaujímavý dialog. A ja vám ho teraz musím pustiť, pretože sa vás bezprostredne týka. Pretože Marilyn Monroe, alias tá dáma, ktorú hrala, má zaujímavých predkov. Prosíme za prominutí. To nic, já se jenom lekla, že je to sú, že to nepovíte. Ale co? Jestli mě ještě jednou načapají, tak letím z kapely. Vy jste ty, co zaskočili za basu a saxík? To jsme my. Já jsem Daphne. A tohle to, to je Josefina. Pojďte sem. Ano. Já jsem Kejnová. Sugar Kejnová. Ah, Původně jsem se jmenovala Kovalčíková. A Polka. Ano. A jsem z muzikantské familie. Máma učí na piano a táta zase řídí. E, co řídí pan otec? Provoz na křižovatce. No, tak vidíte, kam to až môže siahať Kovalčík vo vianočných programoch rok čo rok. Odpadnem. <laughs> Vy ste si to nikdy nevšimli? Tak šup. Tak to, to, tento film si teda posledný. <laughs> Či je to naozaj tak. Takže Kovalčíkova, nech sa No, a ocino riaditeľ riadil križovatku. <laughs> Veľmi pekne, takže až takto, takto ďaleko sme sem dostali. No pekne, ďakujem veľmi pekne za toto osvieženie, takto mm. no ja, s môjim menom. Nič, ja za to veľkú zásluhu nemám, len som si to všimol a že kde som ja to meno už počul a teraz mi to ťuklo ako ten, čo mal doniesť e, popoluške tie tri oriešky, tak ho brnklo mu niečo do nosa. Áno, tak vám to brnklo tiež. Tak mne to brnklo reku, tak toto musí pán Kovalčík vedieť, kam až siaha rodina Kovalčíkových do Polska. Do Polska, ak Merlin Monroe. Ak Merlin Monroe napríklad, vidíte? A máte aj vy niekoho v Polsku? Čo viem, známu rodinu nie. Nie. Mm -mm. Všetko by mali byť zo Slovenska. Otec je z vetvy od Čierneho Balogu, takže tam boli rozšírené meno Kovalčíkov. Mm-hmm. Takže tam, tam odtiaľ pochádza to moje meno. Mm-hmm. Ale nič nerobil na Čierno. <laughs> Verím, že nie. <laughs> no a začali sme dnes e, tým, že sme vyzvonili základ s palkom Hamelom zvonky zazvonili. Už sme tu tak počúvali pesničku tohto typu. Áno, áno. Aj keď tú pôvodnú verziu, toto bola spred eh, nejakých 9-8 rokov, keď to Palko nahrával na novo, ale v podstate podobne ako ten originál. Čo je dôvodom, že to znelo znovu? Ja som si to tak dovolil, keďže máme ten vianočný čas a táto piesň sa k tomu vianočnému času e, tak približuje vo väčšine prípadov, no a e, zároveň, zároveň je to taká spomienka pre mňa. Mm. E, vo vzťahu, vo vzťahu e, k Myške. No a e, keďže dnes by mala Myška teda narodeniny, tak som Akurát si Akurát na dnešok to pripadá. Akurát na dnešok. Takže som si to tak dovolil tie, tie piesne, ktoré mala rada, že uh -huh. si mhm. tak Máme pripravené ešte dve. Ešte máme dve, takže tie si dáme potom cez prestavku a, a tú poslednú na záver. No a e, dnes teda budeme bilancovať ten ostatný, ostatný rok. Ja som to opäť poňal tak, ako e, to bolo aj v tej minulej e, relácii, kedy sme mali tiež na sklonku roka reláciu, a to bolo 30. To sme boli trošku bližšie k tomu záveru roka. Uh-huh. Tak sme tiež tak bilancovali z tej, z tej roviny. Um, z tej roviny takého makro pohľadu na ekonomiku Slovenska, že čo sa teda podarilo Slovensku dosiahnuť a kam sme sa <laughs> teda dopracovali z tých čísel. No a potom sme to preniesli v druhej časti do tej roviny, že čo môžeme my viacej teda u seba ovplyvniť a, a ja by som to v tomto duchu aj tak poňal, pretože mm, bilancovať, e, bilancovať e, môžeme každý sám za seba a vo vzťahu k tomu, čo mm, je pre nás dôležité, uh-huh. lebo každý ten, kto sa k tomu možno uh, dostane, lebo nie každý bilancuje zase, nie každý sa rád pozerá do budúcnosti, ale teda tak do minulosti. Viete, a... Ja by som potreboval len 15 sekundový nejaký spot. <laughs> Keď už mám bilancovať finančne rok 2025, zatiaľ čo iným by nestačila ani trojhodinovka tak iste, e, preto hovorím, že každému, čo e, jeho je, ako sa hovorí, že uh mhm. -huh. niekto... Tak ja idem. Niekto, <laughs> <laughs> niekto bilancuje aj, aj tú eh, ekonomickú stránku, niekto, niekto bilancuje povedzme vzťahy, niekto bilancuje povedzme svoje zdravie a tak ďalej. Mm. A mhm. na základe toho potom... No čo asi najviac riešil počas toho roku? A možno to, čo ho najviac tak ako keby tlačí, uh, alebo to, čo mu je blízke, respektíve na čo sústredí tú svoju pozornosť, tak to, to potom to bilancovanie má zmysel vo vzťahu k tomu, že čo môžem v tom nasledujúcom období zase urobiť lepšie inak. Mm. A k tomu by to bilancovanie malo viesť jednak k uvedomeniu si rámci toho, čo je pre mňa dôležité. E, samozrejme z toho pozitívneho hľadiska položiť si tú otázku, čo sa mi podarilo, nie, že čo mi nevyšlo, ale skôr naopak, že čo sa mi teda tak naopak podarilo. prevažuje to plusové. A následne na základe toho, čo, čo som si takto zbilancoval, položil základ toho, toho budúceho roka, že v čom sa chcem, povedzme, zlepšiť, čo chcem mm. urobiť lepšie inak. Ehm, aby som zase na sklonku toho budúceho roka si mohol povedať a odpovedať na tú otázku, že čo sa mi podarilo opäť, opäť niečo viac. Áno, Takže... bol to rok opäť tragický, alebo už konečne aj plusový. Takže to, to, sú, to sú tie, tie bilančky, <laughs> ktoré majú mať ten zmysel, aby sme si uh, do istej miery naliali čistého vína, ako uh -huh. sa mhm. hovorí, a zároveň, zároveň sa teda s tou nádejou a s tou víziou eh, pozitívnej e, budúcnosti pozreli, pozreli teda vpred. No, vy ste si naliali čistej vody. Tak. Pán Kovalčík to robí vždy tak, že on sa sám obsluhuje. To nie je preto, <laughs> že by e, chcel, aby, bál sa, že mu tam niečo nalejem, ale preto, lebo on má rád pohyb však. Áno. Mal by som to dať opačne, že? <laughs> V zásade, v zásade uh, áno, som samoobslužný. Čo, áno, samoobslužný typ. Čo keď príde tá, ten moment a tá chvíľa, keď už nebudem, tak ocením práve potom, keď mi prinesiete vodu. A to ešte netuší, že čo máme na druhej strane vodovodnej trubky? <laughs> Zatiaľ cítim, že je to voda. Áno, dobre. Keď sa vám začne točiť hlava, tak ukážte mi, áno. <laughs> To bude asi aj počuť. No, no. no len rozmýšľam, že čo chcete bilancovať? Chcete bilancovať svet, alebo váš rok, alebo môj. Skôr by sme sa pozreli na, tú, na, tú, na tie také základné údaje na tej e, našej zemi, e, rodnej hrude, ako sa hovorí, čiže u nás na Slovensku, ako, ako mm -hmm. sa teda za ten rok darilo a, a e, v zásade potom preklopím do toho, do tej roviny, že ako si možno klásť otázky, respektíve ako bilancovať u seba ten rok. No, čiže ste čerpali, o... ste čerpali, keď budete hovoriť o Slovensku ako celku? Čerpal som teda z tých verejne dostupných zdrojov, to znamená e, väčšinou štatistický úrad Slovenskej republiky alebo mm. Národná banka Slovenska. Mm. Čiže z týchto zdrojov, ktoré sú ako dostupné, z toho som urobil e, si taký krátky ten pohľad na to, aby, aby sme sa vedeli m, od niečoho odraziť. Áno, to bude celkový pohľad na slovenskú spoločnosť a dať máte aj nejaký taký, aké máte vy. Nemusíme samozrejme menovať tých ľudí, ale že či máte aj nejakých, ktorým sa výrazne darilo, alebo takých, ktorí opäť nepochopili, ako sa to má robiť a zase padli, tak povediať, na ústa Jemne to, povedané? To môžeme zase v tej druhej časti, keď už prejdeme k tomu, že ako bilancovať možno u seba, respektíve na, na, na čo sa z toho, z toho pohľadu človek Lebo vy máte, pozrieť. Vy máte skúsenosti priamo, tak povediac, e, z praxe. Áno, však to, no, sa dostaneme teda k tomu, že... No to nikde v štatistických sa... niekedy ani nenájdete. Áno, však my pôjdeme z toho, z toho takého celkového áno, Na, na, na to také uh, mikro. Dobre, že do toho... teším sa na mikro hlavne. <laughs> Dobre, tak to, to makro uh, nebude zase až také zaujímavé pre mnohých, ale, ale Ale budú vedieť si posúdiť, že či patria k tomu lepšiemu priemeru, alebo sa ocitli tam, kde je väčšina. Alebo sa dostali na... A môžu sa aspoň usmievať na suseda. Tak vidíte, sused, sme na toho rovnako. <laughs> OK, takže čo sa týka teda toho makropohľadu, tak poďme sa pozrieť na to, čo nám, čo nám v podstate do toho, do toho um, ehm, finančno, z toho finančného hľadiska prichádza ako prvé a to je ten príjem. To znamená, že ako sa pohybovala tá, tá mzda v roku 2025, tak uh, za... No rýchlo sa pohybovala, nestihli sme ju ani chytiť. <laughs> <laughs> tak čo je, čo je veľmi podstatné, že aká bola výška teda tej, tej mzdy. A to som teraz vedavý. Priemer nám zdá, že či sa mzda mm -hmm. dostal aspoň k priemeru. Tak uh, tá nominálna mzda uh, pardon, respektíve, pardon, priemer, priemerná mesačná mzda ano. nám oproti minulému roku, tak za druhý štvrťok teda narastla o 8,8% oproti tomu minulému roku, čiže oproti druhému... A to je koľko? druhému štvrt roku 2024 eh, a to bolo 1000 672 no, eur. No tak to stále nie som ešte ani priemerný občan. <laughs> takže, takže to je v podstate... Mm, pardon. Vali budú pardon. lepšie čísla. Uh, ne, pomýlili sme sa, lebo to bolo za, za priemysel. Uh, takže v treťom štvrť roku 2025 dosiahla mzda 1569 e, eur. No to je jedno. To je <laughs> Ani tam nepatríme. A medziročný nárast, teda už v tom treťom štvrťroku, lebo druhý štvrťok bol predtým, takže ukončený tretí štvrťok, štvrtý ešte nemáme, lebo to bude ešte len Aha. ukončené, tak uh, je to o 5,7%. Teda, že vzrástla oproti roku 2024. No a... Uh, mm. no, ale, to nie je počítaný, že plat premiéra a môj a že teraz polovička. To nie je tak. Mm, to je priemer. To je... Ale nie môj a premiérov plat. Nie, nie, to všetkých. To by, bolo, to by bolo asi vyššie číslo. To by bolo asi trošku vyššie číslo, Mm -hmm. <laughs> Ale v zásade, v zásade, čo je to... Uh, je to, že polepšili si teda v priemere, si zamestnanci polepšili o 85 eur v hrubom. Mm -hmm. A oproti tomu predchádzajúcom som roku sa to teda spomalilo. To znamená, že reálna mzda, čo je veľmi podstatné si uh, skôr všímať tú reálnu mzdu, nie tú, nie tú priemernú, lebo reálna mzda je očistená o infláciu, to znamená, okoľko nám rastli ceny teda v tom danom hospodárstve. No a tu nám teda tá reálna mzda v tom treťom štvrť roku vzrástla len o 1,3%. To znamená, že tá inflácia bola na úrovni 4%, čiže od tých 5,7, keď tie 4,3, lebo sa tak oscilovala tá inflácia od 3,9 po 4,3%, tak tým pádom e, dostávame sa k reálnej mzde, že o 1,3% nám reálna mzda narástla. Tak ja vidím iba tie ceny v obchodoch. No, a viete, kedysi som si za tú istú sumu niesol domov dve tašky, a teraz už si ani tú tašku nekupujem, už si to dávam do vaku a, a aj ten mám poloprázdny za tú istú sumu. Takže podstata toho je tá, že mierne to narastlo, naozaj veľmi mierne, tá reálna mzda. To znamená, že, že nejaký veľký progres tam oproti tomu minulému, minulému roku veľký nenastal. Mm. Aj vzhľadom teda na, na to, že nám tá inflácia teda stále je na úrovni okolo tých 4%. Teda tá plánovaná inflácia v tom uh, kapitalizme je vždy nastavená že tá ideálna inflácia by bola na úrovni 2%. Ale nevždy sa to darí, samozrejme to vždy <laughs> niekde sa hýbe, ale v zásade dneska na Slovensku sme na úrovni teda 4%. Čiže... A počítate, že v roku nasledujúcom sa to pravdepodobne až tak veľmi, veľmi nezmení, respektíve snaha je, aby to postupne teda klesalo k tým, tým 2%. To oni všetci sa snažia, ale nakoniec zistia, joj, prepáčte. A od toho sa odvíjajú samozrejme aj tie úrokové sadzby na, na úveroch od tej, eh, od tej inflácie a tam vidíme, že teda hypotéky nám poklesli. To znamená, že hypotéku máme dneska niekde na, na priemernej úrovni okolo 3,46% priemerná, lebo sú banky, ktoré ponúknú aj 3%, ale sú banky, ktoré ponúknú aj viac ako tých 3,46, eh, takže z toho vychádza ten priemer niekde na úrovni 3,46 za ten rok 2025, kde tie úrokové sazby teda mierne eh, klesali. No a tým pádom môžeme očakávať v tom budúcom roku, že bude to opäť mierne, mierne klesať, nie veľmi rýchlo, čo zase veľmi rýchly pokles není dobrý pre ekonomiku, ale a naopak ani veľmi rýchly nárast, lebo znamená to, že niečo sa deje nesystémové. A tu uvidíme teda, ako, ako na to bude vplývať aj tá konsolidácia, ktorá, ktorú sme už teda spomínali a tá sa bude diať vo viacerých rovinách, takže uvidíme, že čo to spraví teda aj jednak so mzdami a jednak aj, aj s celkovým výkonom teda tej ekonomiky. Takže uvidíme sami. Ale ako dobre, že žijeme túto dobu, lebo vy to viete tak pekne povedať, že keby sme žili v čase, keď sa tieto veci vôbec neriešili, len meštek tam, meštek tam, tak žili v strese, či budeme meštek alebo nebudeme meštek. Ale takto, keď ja to mám v percentách, mierny pokles, mierny vzostup, hneď som pokojnejší. Áno, tak to, mhm. to som rád. Ešte dôležitý údaj o tej minimálnej mzde. No. Čiže tá minimálna mzda za rok 2025 e, je ešte stále teda na úrovni 816 eur. Tak to som už nadpriemerný. Potom. No a v budúcom roku tá minimálna mzda vzrastie, teda na výšku 915 eur mesačne, čiže o 99 eur. A... Ale tým sa nebude dvíhať všetko. To iba tá minimálna sa mzda. Tá minimálna mzda, ktorú mm -hmm. bude mať teda... Teraz bude dobiehať. Teraz. Zamestnanec, ktorý, ktorý uh, pracuje v tej prvej rizikovej skupine, lebo... Každá je tu, riziková, nie? <laughs> do istej miery áno, ale, <laughs> ale sú tam rôzne stupňa, tam sa určuje teda tá minimálna mzda uh-huh. a tá je určená ako 60%, priemernej mzdy, 60 e, priemernej mzdy za uh, predchádzajúce dva roky, čiže za rok 2024, mhm. čiže 60% priemernej mzdy z roku 2024 v hospodárstve bude teraz nová, nová V hospodárstve mzda. to musí byť. Škoda, že to nie je v poslaneckej verzii. <laughs> Hej, že priemer poslancových platov, že dostaneme aj my Pričom oni by mali dostať v podstate e, platy také, že ako sa darí tým ľuďom, ktorí sú pod hradným kopcom. A na základe toho, keď sa tým ľuďom darí dobre, tak môžu mať viac aj poslanci. Keď sa darí zlé, tak by mali mať menej aj poslanci. Toto neviem presne, ako je nastavený poslanecký plat, ale tiež viem, že to je ten nejaký násobok toho um, tej nejakej no. priemernej mzdy, no, ale, ale ich, ako to ich, funguje? stále len ich násobok. Takže e, nájsť tom spravodlivý vzorec je, je určite náročné, ale určite sa to dá. Celková spravodlivosť na tomto svete asi ťažko dosiahneme, ale malo by to byť proste tak nastavené, že to odzrkadluje spokojnosť obyvateľstva. Áno, s tým súhlasím. Hm? A to by sme... Veď nech majú aj milióny. Keď budeme mať my v pohode možnosť žiť tu, dole, tak nech si kľudne majú, koľko si zaslúžia. Ale keď sa nám nedarí, tak by mali ísť s národom čo pre mňa ešte bolo teda zaujímavé v rámci týchto štatistík, e, ktoré si tak pozerám e, z času na čas a takto ku koncu roka je dobre si to pozrieť. A zase si to porovnať aj u seba doma. Jednak môžem si porovnávať tú priemernú mzdu e, a zároveň si môžem porovnávať aj výdavky, lebo čo je dôležité sledovať nielen príjmy, ale samozrejme výdavky, lebo tých je o mnoho viac <laughs> vo väčšine prípadov. Ako Keď máte tri cery, tak máte aj viacej výdavkov. No a v zásade e, ten spotrebný kôš, ktorý hovorí teda aj o tom, že e, ako sa vyvíjajú teda ceny tých, tých základných e, tovarov a služieb, ktoré ako domácnosti nakupujeme, tak e, ten spotrebný kôš teda je dobré sledovať práve kvôli tomu, aby som vedel, že, či, že koľko asi percent z toho môjho príjmu ide na, na, na tie jednotlivé výdavky, ktoré, ktoré v živote teda máme na to, aby sme mohli fungovať. A podľa tohto sa aj meria teda tá inflácia, že sa zoberie ten spotrebný kôž a ako tie jednotlivé ceny tých tovarov služieb rastú, tak od toho sa potom odvíja aj to čísielko tej inflácie, čiže ono to všetko spolu súvisí. No a pre mňa bolo zaujímavé práve to, že, že koľko percent z toho priemerného príjmu e, v domácnosti ide na, ide na bývanie, vodu, elektrínu, plyn a iné paliva, teda na, na ten základ, na, na to, aby človek mohol fungovať. A na plyn už, prosím vás, radšej nie. Za rok 2025 to bolo 23,3% z tej... Z, tej, z toho z priemerného. Príjmu, z toho príjmu tej domácnosti. Aha, z príjmu domácnosti. -huh. Mhm. A potraviny a nealkoholické nápoje 21,2%. Toto toľko pije? Takže e, potraviny, hej, potraviny. A pardon. Potraviny a nealkoholické e, nápoje. Nealko. Mhm. Takže keď to spočítame dokopy... Bo to ide ruka v ruke inak. <laughs> keď to spočítame dokopy, tak je to 44,5% 44, z toho príjmu domácnosti ide na, na tieto základné, mhm. základné... Čiže skoro polovička už. Skoro polovička, ale je to o niečo menej, ako to bolo v tom minulom roku keď sme si tiež robili takto bilanciu, je o niečo menej. Lebo to kalorické viac. tabulky riešia. Je to možné. <laughs> je to možné. E, potom doprava je taká dosť položka, že 6,3% a už sme na polovičke. Mm -hmm. To znamená do, doprava, či už do práce, ale jasné, do školy jasné. a tak ďalej. Áno, áno. E, no a potom odevy obú 4,5%, lebo potrebujeme sa aj obúť, aj obliec. No tak v tejto zime na boso. Potom zdravotníctvo 3,3%. Iba? že keď sme teda zdraví, tak asi menej, ale keď sme chodší, tak, mm-hmm. tak horšie. No a potom ešte, keby sme dali nábytok, bytové zariadenie, bežná údržba domácnosti, tak 7,6%. No a ten zvyšok už tvorí teda rekreácia a kultúra 8,3%. Um, ehm, samozrejme alkoholické napoje a tabak 5,2%. To, to som prekvapený, že len... Pošty a spoje 3,4% a vzdelávanie 1,8. No to teda do seba investujeme. Uh mhm. -huh. Ale tak aj kultúra je v podstate vzdelávanie. reštaurácii hotely 7,8. -huh. Mhm. No a potom už skupina rozličných tovarov a služieb 7,3%. to sú rôzne typovacie súťaže. A čo iné. A čo, čo je dobré si teraz možno trošku premostím, aj keď o tom budem hovoriť teda v tej druhej časti teda relácie, e, je práve sledovať si tú vlastnú štruktúru výdavkov, pretože... No jasné, nemôžem sa ja... Tak všetci míňajú toľko to na toto, tak a ja idem rýchlo do... som nedopil som, ja neviem, dva litre piva. Takže to je dobre si sledovať e, a keď si to človek zapisuje, ideálne, aby si to takto vedel vyhodnotiť, tak e, aj do nejakej možno počítačovej tabulky, kde, mm-hmm. kde to... Mu to ten koláčik kde ten, ukáže? Kde to ukáže presne ten koláčik aby som vedel, niektoré banky majú takéto aplikácie, že automaticky, keď platíte kartou, tak vám to pekne ukazuje, že aká je tá štruktúra vašich výdavkov. No, a... No mne teraz e, banka zmenila trošku vizáž stránky a ja sa v nej viac strácam. Mne sa to predtým páčilo viacej. Neviem, ako to iní vidia, ale... To, aby ste sa mohli znovu nájsť. <laughs> Oni mi tam sice ukazujú, akože koľko som v ponore a koľko som nad ponorom, ale inak je to také trošku komplikovanejšie. A to asi je prípad vždy, keď dlhodobo niečo využívate a už ste si zvykli a zrazu príde niečo, môže byť, že aj lepšie, len kým na to prídete, že je to lepšie, tak to chvíľku tak to trvá. No. Tak, ako všetko. Uh, takže čo je dôležité si teda urobiť vlastnú štruktúru výdavkov a tu si sledovať a podľa toho aj samozrejme si finančne plánovať to, čo to, čo potrebujeme, dostaneme sa opäť v tej druhej časti relácie k tomu. Uh-huh. Čo ma ešte zaujímalo, bolo to, mm, a čo býva aj častá otázka ľudí, ktorí, ktorí uvažujú teda, povedzme, nad zmenou bývania, alebo potrebujú uh, uh, takýmto spôsobom e, aj investovať tie voľné finančné prostriedky, tak často otázka býva, že ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľnosti a ako to bude a čo sa s tým uh, bude diať. No tak e, momentálne aktuálna tá cena za tretí kvartál už nám vystúpila na 2814, zase je to priemer za celé Slovensko. E, koľko je cena za 1 m 2 e, bývanie? A teraz všetko spolu, aj domy, aj, aj byty, tak je to 2814 eur za metr štvorcový. Takže tá cena nám uh, oproti tomu minulému roku teda vystúpala, vystúpala o 11,4. Ako tam, kde človek býva. 1,7%, presne tak. Uh mhm. -huh. Čiže pozriem sa na svoj byt a každý meter štvorcový má takúto hodnotu. Áno, keby sme šli potom viacej do detailu, je to teda na stránke Národnej banky Slovenska, e, keď si to pozriete, tak potom viete ísť do detailu, že v jednotlivých krajoch, ako sa pohybuje tá priemerná cena uh mhm. -huh. a potom sa to rozdeluje ešte na, na nehnuteľnosti, dá teda rodiny, dom a, a byt. A keď má ešte zlaté toalety a potom zase ešte väčší detail je potom v danej lokalite, kde sa nachádzate, že koľko je tá priemerná cena. Mm-hmm. Cena tej, tých nehnuteľností, to už chce takú väčšiu prácu uh, si to dohľadať, ale v zásade mm-hmm. toto slúži ako taký ukazovateľ toho, že či tie ceny rastú, klesajú, alebo čo sa deje. V zásade tým, ako som spomínal, že tie eh, úvery, eh, a teda tie úroky na hypotekárnych úveroch postupne klesali v tom roku 2025, tak tým pádom sa ten trh oživil a tým pádom začala aj tá cena v podstate stúpať mm-hmm. a stúpa stále. To znamená, že ťažko povedať, že či bude stúpať aj v tom budúcom roku, ako rýchlo, všetko bude zavisieť od viacerých faktorov, jednak od tej kúpnej sily obyvateľstva, že či teda obyvateľia majú dostatok peňazí a majú priestor na to, aby si tú hypotéku zobrali a zároveň samozrejme e, aj od toho, ako sa budú vyvíjať tie úrokové sadzby a aká bude dostupnosť tých, tých, e, tých nehnuteľností. Takže v zásade, v zásade môžeme očakávať opäť ďalej pokračujúci rast tých e, cien nehnuteľností. Takže mm, nepredpokladám, že by tam malo dojsť k nejakej, nejakej zásadnej zmene. Mm. Samozrejme, mm, ako sa hovorí, človek mení, pán Boh mení, e, môže sa čokoľvek udiať, niečo, s čím človek nepočíta a v, zásade to môže veľa vecí potom ovplyvniť. E, vieme, že celý ten svet okolo nás je v takom napätí a človek, keď sleduje trošku len tie správy, alebo si len tak pozrie na nejaké spravodajské portály, tak vidí, že teda každý deň je nejaká nová informácia, niečo, čo, čo môže teda zmeniť práve to, čo sa deje teda na tej, u tých našich východných susedov a, a ako sa do toho zapájú tí ostatní, čo sa zase deje v Európskej naši západní susedia sa a, a aktivizujú v tom. A, a otázka je, že, čo, že do akej miery sa to bude eskalovať a čo, čo v končnom dôsledku to potom môže priniesť. Samozrejme, keď by došlo k tomu najdramatickejšiemu scenáru. A to je aký? to je ten, ktorý by mohlo viesť k tomu, že sa do, tej, do toho konfliktu zapoja zase ďalší a v končnom dôsledku to vplyvní celú Európu ako takú a tam už potom asi budú iné veci, ktoré nás budú trápiť a zaujímať, ale môže to mať potom obrovský vplyv aj na ekonomiku, samozrejme na ceny nehnuteľnosti a na všetko s tým súvisiace. Tak oni sú síce šialenci, už to vidíme niekoľko rokov spätne, ale myslíte si, že by dokázali ísť až do takéhoto šialenstva? Ťažko povedať. Neviem si na to vytvoriť svoj názor. Ehm, vždy človek ako keby predpokladá, že, že všetci rovno, premyšľajú priam, približne rovnako. No ale môj život zatiaľ mi ukazuje, že som si to aj ja kedysi myslel, no ale zistujem, že to tak vôbec nie je. Takže tým pádom <laughs> spoliehať sa na to, že niekto tí, ktorí o tom rozhodujú, že premýšľajú rovnako ako my, nespoliehal by som sa práve na to a tým pádom neviem, čo očakávať. Hej, takže... Tak viete, oni hlavne tam na tých západnejších smeroch a stranách, tak oni e, si povedia, však ešte stále, kým prídu k nám, tak sú tam Slovensko, Česká republika, tam by sa to už mohlo zastaviť, lenže sa to nemusí a potom to môže dopadnúť naozaj katastrofálne. Tak Snáď sa nenaplní čierny scenár a ani táto konšpiračná teória. To je skôr, môžeme o tom premýšľať. Ako fantazírovať, radšej budeme fantazírovať, áno? Áno, áno, ne, nechceme tým sa strašiť. Prestaňme sa prosím strašiť. <laughs> Mm, to tiež legendárne, áno. S klasikou. Áno, <laughs> to bol veľký klasik. Áno. Uh mhm. -huh. Takže e, v každom prípade to bývanie eh, je dôležité, je to dôležitá súčasť eh, fungovania. Vidíme, že tie ceny... No strechu nad hlavou budeme potrebovať vždy. Tie ceny nám teda rastú a ano. tí, ktorí plánujú, povedzme v tom budúcom roku, tú zmenu bývania, mm, ak potrebujete naozaj bývať, že potrebujete tú strechu nad hlavou, eh, není dôvod čakať, pokiaľ ste ano. na to pripravení fyzicky aj psychicky. Áno, ale milé dámy, keď sa pozeráte na svoju nehnuteľnosť, ktorá sedí pri televízii furt, a nie a nie sa pohnúť, budete si musieť potom zobrať aj ju do tej novej <laughs> domácnosti. Vaša nehnuteľnosť. <laughs> Lebo mnohí sú tam tak zasadnení do toho kresla. Veľmi pekné. Áno, to si zapamätám. <laughs> No, uh, takže to máme, čo sa týka bývania, s tým súvisia teda hypotéky, ktoré sme už teda spomenuli, že teda ten mierny pokles zase spôsobil ten narast tých cien nehnuteľností. V tom budúcom roku neočakávame teda nejaký prudký pokles ani, ani nejaký prudký nárast. Takže, takže predpokladám, že v tom trende budeme teda pokračovať. No a, čo sa týka miery nezamestnanosti, to je ešte taký zaujímavý údaj, e, že ako sa teda darí mať ľuďom prácu. Uh-huh. Takže e, v tomto smere e, máme aktuálnu mieru nezamestnanosti za tretí štvrť rok, ktorý je už uzavretý. Hovoríte o Slovensku teraz. O Slovensku, tak 5,5%. 5,5%. A kde to tak je viac, ako ktoré teritorium je najviac ohrozené po tejto stránke? Uh, až tak to je som... to ten východ? Hmm. Lebo ja keď som sa prešiel v tomto roku cez Slovensko krížom krážom, nie veľa, ale mal som cestu, tak sa mi páčilo práve na východe, že tam tí ľudia majú upravené tie predzáhradky doma. Mám pocit, že asi sú teda častejšie doma ako tu na strednom a na západnom Slovensku. Takže najvyšší počet nezamestnaných spomedzi 8 slovenských regionov predstavoval v Prešovskom, Košickom a Banskom Bystrickom kraji, kde bolo bez práce od 41 po 28 tisíc osôb. Uh-huh. Preto je to tam také upravenejšie. Najväčší prírastok o 15% bol v Košickom kraji, najrast okolo 10% nastal aj v Nitrianskom, Žilinskom, Bratislavskom a Banskom Bystrickom kraji. Hm. Takže uh, opäť, keby sme to oproti minulému roku porovnali, tak uh, Tretí štvrtok 2024 bol 5,4. Potom to kleslo na 5,2 a teraz je 5,5, čiže nie je tam nejaký veľký, veľký skok alebo veľký rozdiel, čiže plus minus sa to drží na tej, mm-hmm. na mhm. tej istej úrovni. No uvidíme, čo, čo priniesie ten budúci rok. Vidíte. Samozrejme, tých pracovných príležitostí je <clears throat> podľa mňa dosť. Tak stále je čo robiť, len to nie je zaplatené. Takže to je len otázka. A zaplatené toho... je to, čo by sa ani nemuselo platiť. No a samozrejme, keby sme to rozoberali naozaj do hĺbky, tak zistíme, že mnoho ľudí, ktorí sú oficiálne nezamestnaní, oni stále niekde pracujú, len, len není, to, není to v tých číslach. A samozrejme je tam kopec ďalších ľudí, ktorí by pracovať mohli, alebo, ale nechcú. Samozrejme, samozrejme, určité skupiny obyvateľstva to proste tak majú v krvi a tým pádom to je to číslo, ktoré v končnom dôsledku... Čo to, to tam ťa pozerať? <laughs> Ja toto, to, ja? <laughs> takže, takže... Они немножко не Takže v tomto smere to, toľko k tej nezamestnanosti, keď sa pozrieme na to, e, to makrohľadisko. No a posledné, čo nám ešte tak zostáva, je, eh, je to, čo zase zaujíma tých ľudí, ktorí majú k tomu blízko, alebo ktorí sa už eh, v tom stave nachádzajú, a to sú dôchodcovia, alebo teda budúci dôchodcovia, takže pozerajú sa práve na tú výšku. Čo na mňa pozeráte? <laughs> ešte mám ďaleko. Ano. A, a keď to tak pôjde, tak bude mať stále ďaleko. Tak v tomto smere eh, na konci roka presiahol 700 eur mesačne priemerný dôchodok, čiže priemerný dôchodok sa momentálne... Čiže majú lepšie ako, ako ako priemer nám zdá pomaly. 702 alebo, ne, alebo minimálna. 703 eur, tak. Uh mhm. -huh. a, čo je veľmi e, také zaujímavé teraz e, pokiaľ budete mať chuť e, mhm. sa dozvedieť, že ako na tom ste z pohľadu toho prvého piliera, čo mnohokrát sme spomínali v našich reláciách, že to je taká informácia, ktorá nám celkom chýba do toho takého celkového obrázku, lebo z toho druhého piliera za chvíľku teda budú prichádzať výpisy tam budúci rek, zase si vypijeme. Áno, aj, aj to viete, že to príde do krčmy. Ja som prvý pilier. Áno. <laughs> Takže prídu výpisy. Áno výpisy z toho druhého, tretieho piliera a tým pádom sa dozvieme, že ako by potenciálne mohol vyzerať náš, náš dôchodok z druhého, tretieho piliera, ale tá informácia nám z toho prvého piliera vždy chýbala, ak si na to spomínate, vždy sme sa o tom bavili, že keby, keby k tomuto sa to dospelo... Ja tak, nerád na to fajn. myslím, viete. No a teraz prišla čudujte sa svete. Naozaj, naozaj veľmi pozitívna zmena. Mm-hmm. Jednak viete sa prihlásiť, e, tí, ktorí majú to, e, ten prístup do mm, portálu slovensko.sk cez váš občanský preukaz a čítačku, tak mm-hmm. viete si to spojazniť a prihlásiť sa tak aj do svojho v podstate účtu sociálnej poisťovni a tým pádom sa tam dá v jednej tej položke sa tam dá teda pozrieť, že, že výška vášho budúceho dôchodku aktuálneho, respektíve výška vášho aktuálneho dôchodku, že koľko by bola, tak tým pádom eh, sa viete túto informáciu dozvedieť. A už nechcete žiť. <laughs> Keď zistíte, koľko a, a by druhá, ste mať. druhá možnosť, ako sa k tomu dopracovať aj bez toho prístupu cez ten portál slovensko.sk, tak eh, je potrebné navštíviť e, pobočku sociálnej poistovne, ktorá vám je najbližšie. A tam teda e, požiadať o, o mm, prístup a dokonca už Slovenská e, sociálna <laughs> poisťovňa, e, Slovenská sociálna poisťovňa e, sprevádzkovala aplikáciu, ktorú si stiahnete do telefónu a na tej sociálnej poisťovni vám na základe žiadosti o prístup uh, v podstate nastavia tie prístupové hesla, že prístupové meno a heslo. Uh-huh. Vy si stiahnete aplikáciu, prihlásite sa do nej pomocou tých prístupov, čo vám na tej mhm. sociálnej ale ešte čerpať dajú. nemôže. Čerpať nie, no. ale dostanete sa k týmto základným informáciám, že koľko máte od pracovných rokov a dní a tak ďalej. Uh-huh. A mhm. zároveň máte aj teda, že aké obdobie máte nezapočítané. Čiže to, čo bolo predtým pracne potrebné požiadať sociálnu poisťovňu a ona vystavila list, ktorý vám potom prišiel a boli tam všetky tie záznamy a tak ďalej, to sa dá doteraz, ale už to zjednodušila a tým pádom už človek má takýmto spôsobom prístup k týmto mhm. informáciám mm. a už sa nám teda podarí konečne utvoriť si ten ucelený obraz toho, že aha, tak z prvého piliera toľko, z druhého toľko, z tretieho toľko a človek si vie to dať dokopy a povedať si, aha, tak bude mi to stačiť na ten môj život a na tie moje výdavky, ktoré dnes mám, na to, aby som teda mohol fungovať a udržal si ten životný štandard alebo nie. A tým pádom môžem preto niečo robiť, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dobrý krok, za čo teda chválim tých, ktorí k tomu takto pristúpili a, a rozhodli sa, že to takýmto spôsobom ľuďom sprístupne. Uh-huh. Mhm. Aby sme konečne už mali ten jasný obraz o tom, ako ten náš budúci dôchodok bude vyzerať a tým pádom nefabulovali, že bude to asi toľko alebo toľko a predstavovali si možno vzdušné zámky, ale aby sme mali, ako sa hovorí, tú čistú vodu alebo to čisté víno a na základe toho potom mohli robiť tie svoje rozhodnutia vo vzťahu k tomu dôchodku. Či alebo to tú čistú kávu. Takže, takže týmto spôsobom pozitívna informácia, takže horca do sociálnej poisťovne určite budú radi, keď Padne vás Padne systém, nebojte sa. <laughs> Mhm. A <clears throat> verím tomu, že nám to teda všetkým a hlavne aj mne z toho profesijného hľadiska mi to veľmi pomôže sa práve pri rozhovoroch s našimi klientami rozprávať práve o tom, že aha, tak tu máme toľko, tu máme toľko, tu máme toľko. Áno, ukážte tu váš poďme, dôchodok, ako by vyzeral. Poďme sa o tom porozprávať, že či je to OK. Alebo Môžete s nimi potom na to pozerať, nie? A môžeme sa spolu potom rozprávať, ako nastaviť ten ich aby bol vyšší finančný dôchodok plán, aby ten, ten dôchodok bol OK. Tak. Mm -hmm. Takže toľko e, z toho makro, potom si môžeme hodiť to mikro. To budeme mať menej času na to, ani ho veľa nepotrebujeme, či? E, práve, že nie. Ja tam dám potom aj rôzne odkazy, že kde, kde sa možno o tom dozvedieť viac, uh mhm. -huh. lebo za tú hodinku sa nedá všetko a v zásade, v zásade to podstatné verím tomu, že stihneme. A treba si aj šanovať veci do budúcna. Samozrejme. No, dobre, takže druhá pesnička. Dáme druhú Chcete pesničku. Chcete niečo k nej povedať? opäť patrila medzi myšky obľúbené a moje takisto, takže verím tomu, že vám aj vám sa teda v tomto období bude páčiť. Počúvate slobodný vysielač. je pesnička celkom vodná do toho nášho dnešného rozprávania, lebo tvrdo pracujem každý deň svojho života, až ma kosti bolia a na konci dňa beriem si domov svoje ťažko zarobené peniaze a úplne sám som tam a hľadám niekoho, koho by som mohol ľúbiť. Tak, možno sa viacej nachádzajú práve v takej v také možno situácii a viem, že je to také náročné pre ľudí, ktorí sú či už na konci roka alebo počas týchto sviatkov, povedzme sami, tak e, tak je to také prirodzené, že človek túži po tom spoločnom vzdielaní. Len sú aj iné verzie, beriem si domov ťažko zarobené peniaze a hľadám niekoho, kto by ich tak rýchlo nemíňal. <laughs> to už každý ako si nastaví. <laughs> A tu môžeme si urobiť taký malý mostík, že <laughs> ako, ako na to. Mhm. máte, máte nejaký návod trošku? A to je práve to, že prečo má zmysel e, niečo bilancovať, je, e, je práve to, aby som mohol urobiť nejakú pozitívnu zmenu vo vzťahu k tomu. Aspoň ja sa na to tak teda pozerám. E, nie, aby sme si sypali popol na hlavu e, v tom zmysle, že čo sme zase urobili zle a e, čo sme pokafrali, ale práve naopak položili tú otázku v prvom rade, že čo sa nám teda podarilo. Áno. A na druhej strane zase, však ak sme poučiteľní, tak z vlastných chýb sa môžeme potom lepšie v tom ďalšom roku nakladať so všetkým. A zároveň sa môžem poučiť a byť ten múdry, použiť, poučiť sa z tých chyb, ktorí urobili iní. Alebo. Ak sú natoľko zdielní, že o tých svojich chybách sú ochotní teda rozprávať. A, a niečo vypláva na povrchu aj bez toho, že by to povedali. A dôležité je teda vnímať to tak, aby, aby to pôsobilo na človeka nie demotivujúco v tom zmysle, že tak teraz už to nemá zmysel a na čo to budem ja robiť a nejdem si už robiť žiadne plány, lebo aj tak mi nevyšli a na čo je to dobré a tak ďalej. No to je ďalej. jedna vec, viete, ale niekedy vy spravíte jednu vec, ja ju spravím tiež, ale vy z toho budete mať plus a ja z toho môžem mať minus. To je na každého inak napasované. Isté. Dôležité je nájsť no. to, čo mi má pomôcť. A tých možností je viacero, samozrejme. Nie, neexistuje univerzálna cesta, že toto je cesta, po ktorej by ste Viete, sa mali vydať. Vypijeme si treba pol litra borovičky u vás doma a zatiaľ, čo vypadnete rovno do postele, ja ešte musím prejsť kusisko Áno. ku sebe a môže sa mi stať niečo horšie. Že stretnete niekoho ďalšieho, kto tiež si chce ešte vypiť. Ktorý mi bude vyčítať, že som mu neodložil z tej borovičky. Napríklad. A pre tie prípady má tú svoju a vy si môžete dať spolu. <laughs> Aj to môže ano. byť ešte situácia, ano. vidíte. Tak ano. teraz neviem, či som na tom lepšie ja, alebo vy. <laughs> Otázka, kto bude na tom lepšie na druhý deň. <laughs> Asi to. takže, takže uh mhm. -huh. vidíte, uhol pohľadu ho hodí za všetko. Uh mhm. -huh. Takže čo smieme bilancovať a čo môžeme teda bilancovať a čo priam nám môže pomôcť do toho budúceho roka urobiť zmenu pozitívnu, je práve ten príjem, ktorý sme... Ja som aj nevedel, že pijete borovičku inak. Ani <laughs> ja. Lebo ste neopodobali. <laughs> Dobre, tak poďme bilancovať. Takže e, na otázku, čo sa mi podarilo, tak si smiem napísať, že aký sme mali ten príjem za ten, za ten minulý rok, lebo však už je koniec decembra, takže už prišli peniaze, peniaze posledné, predpokladám, podľa toho, kto kedy má výplatu. No dúfam. že rok. ešte stále nie posledné. Áno, posledné v tomto roku, myslím. Tak. Takže tým pádom už si to vieme zbilancovať, prípadne komu prídu, ja neviem, 30. alebo 31. že ak má taký výplatný termín, tak môže počkať <laughs> ešte do toho okamihu. Áno, zatrest až po Vianoci, <laughs> aby neminul. <laughs> A však budú teraz vypredaje. A budú vypredaje dokonca, áno. Uh mhm. -huh. Takže tým pádom... E, a niektorí to robia tak, že vianočné darčeky, šup ho rýchlo vrátiť naspäť. Áno. Však som sa už potešil. A ďakujem. Mm -hmm. <laughs> No a e, tým pánom, keď si toto spočítam, tak viem si to porovnať s tým predchádzajúcim rokom. OK, je to viac, je to menej. Išiel som nad priemer v rámci Slovenskej republiky, alebo e, sa moja mzda zvyšila viac. Čo sa mi podarilo v rámci toho, mm, čo som dosiahol v práci, či už vo vzťahu k kariére alebo k nejakému pracovnému ehm, zmene nejakého pracovného ehm, miesta. Bolo to lepšie, môžem si to vyhodnotiť, je to lepšie, je to horšie z viacerých uhlov pohľadu, ale čo je podstatné pre tú domácnosť je práve ten príjem a na druhú stranu ten výdaj. To znamená, že dôležité okrem tých príjmov si aj pozrieť, že OK, tak to, že sme povedzme zarobili viac, ehm, minuli sme aj viacej, je ten rozdiel medzi tými príjmami a výdavkami vyšší alebo je rovnaký? Respektíve, čo sme s tým rozdielom dokázali urobiť? Ako vyzerajú naše rezervy? To znamená, poskočili nám čísielka v rámci našich rezerv, či už máme tie rezervy v obálke na bežnom účte alebo na nejakých sporiacich účtoch, alebo sa nám naopak minuli, lebo prišli situácie, kedy sme tú rezervu potrebovali na, na či už bývanie, kúpu nového auta a tak ďalej a tak ďalej. Ako sa zhodnotili, povedzme, naše naše úspory alebo naše investície, ktoré sme v tých ostatných rokoch spustili alebo ktoré sme, na ktorých sme teda pracovali. Išlo to, išlo to dobrým smerom, o koľko nám to zrástlo, ako, ako vyzerá teraz tá hodnota toho nášho, nášho či už finančného majetku alebo toho nehnuteľného majetku alebo hnuteľného. Je to, je to lepšie, ako to bolo pred rokom, je to horšie ako sa nám zmenilo naše bývanie. To znamená, že ak sme investovali povedzme do, do nášho bývania, že sme robili, ja neviem, nejaké rekonštrukcie, nejaké, nejaké úpravy, nejaké zmeny, cítime sa tu lepšie, je to fajn, ale zároveň sa mi ukáže aj tá výdavková stránka, OK, tak tie peniaze išli na toto a tým pádom sme ich e, takýmto spôsobom investovali do toho vlastného, vlastného bývania. E, môžeme sa pozrieť na, na to, že čo sa nám podarilo pre tie naše deti, lebo aj s tými deťmi prichádzajú tie výdavky. To, no, znamená, je, je. Že, to znamená, že deti postupne ako, ako rastú, tak e, býva to zväčšo finančne náročnejšie či už sú to nejaké krúžky, alebo sú to nejaké Nový mobil. Ja, áno. <laughs> to bez dieťa, bez mobilu to už ani nenájdete. Prípadne, keď chcete podporiť e, to dieťa práve v tom vzdelávaní, či už školskom alebo mimo školskom a sú tam spojené rôzne výlety, e, lyžiarské zájazdy alebo teda lyžiarské kurzy e, plavecké, e, potom keď má nedaj Bože nejaký krúžok, kde chodia e, povedzme po Slovensku alebo, alebo no, do športovci. Športovci takisto. Aj hudobníci. Takže aj to stojí teda nejaké, nejaké peniaze, takže aj toto si smiete vyhodnotiť, že mm OK, tak tie naše deti sú naozaj úspešné, lebo však vidíme, že sa im darí, či už v tom športe, alebo v tom, v tom, eh, v tom zájmovom kružku, kde, kde teda chodia, čo spolu zažili a tak ďalej. Čiže viete sa v tých spomienkach aj v tej bilancii vráti teda k tomuto a opäť sa vám to pre, praví samozrejme aj v tých výdavkoch, keď si, to, keď si to človek teda zapisuje. Na čo je to dobré? Jednak zodpoveda mi to otázku z toho pozitívneho hľadiska, čo sa mi podarilo lebo nemusí to byť len o mne, ale je to predsa o rodine a je to, je to o nás ako, ako, ako rodine. Ale zároveň mi to dáva veľmi dôležitú informáciu, že čo ma čaká v tom budúcom roku. To znamená, že viem, že e, tie, tie lyžiarske bývajú začiatkom roka, viem, že ja neviem, e, škola v prírode e, býva vtedy, uh-huh. plavecky býva vtedy. Uh-huh. Um, povedzme v lete majú nejaké vystúpenia alebo chodia, chodia teda tí športovci majú rôzne súťaže a tak ďalej, čiže tam si jednak na to potrebujeme vyčleniť čas a samozrejme aj tie finančné zdroje. Takže takýmto spôsobom človek chtiac, nechtiac si v podstate začne už plánovať ten budúci rok aj, aj z toho hľadiska jednak časového a jednak aj z toho hľadiska finančného, že kedy budem potrebovať či už to voľno v práci, alebo urobiť si ten, ten čas na to, aby som to teda dokázal aj ufinancovať. A otázka je potom, že OK, okay odkiaľ budem brať tie zdroje, čo mám možnosť ja urobiť dovtedy, aby som tie zdroje získal. A tým pádom vedie to prirodzene toho človeka k sledovaniu tých výdavkov a povie si OK, zarobili sme viac, aj sme minuli viac, ale v zásade tu budeme potrebovať toľko, toľko, toľko, toľko peňazí, OK, môže to byť urobené aj tak, že však hádam to, ako zvládneme, ale môžem sa na to aj postupne pripravovať, že si založím povedzme tú obálku alebo si založím ten, ten sporiaci účet, na ktorý budem tie peniaze vkladať počas celého roka, lebo viem, že jedného dňa tie peniaze práve na ten účel, na ktorý som si to tam otvoril, či už povedzme pre tie deti, alebo na ten servis na auto, alebo na čokoľvek, tak viem, že si ich stade môžem potiahnuť a som na to pripravený. Tak pekným príkladom bola rozprávka s názvom Hore, neviem, či si viete vybaviť. Ano. A tam si dávali do tej veľkej zaváraní novej dózy, ano. akože na výlet. Ano. Lenže žiaľ, cestou, ja neviem, auto dostalo defekt, bolo treba opraviť, potom im padlo niečo na dom, ano, zase bolo treba opraviť. strechu opraviť, tak z toho vyťahovali. Niečo na tento spôsob asi teraz ano, myslíte. Áno, áno. To znamená, že podstate je teda tá, že lepšie byť pripravený ako prekvapený, ako my vždy zvykneme teda hovoriť, takže pripraviť sa na to, že môžu prísť aj tie očakávané situácie, tie, ktoré chceme, aby prišli, ale môžu prísť aj tie neočakávané, ktoré, po ktorých síce netúžime, ale hmm. život nám prináša. No a v zásade keď si to takto rozdelím na drobné, tak chvíľku to času stojí samozrejme. Avšak keď ste počúvali naše relácie o jarnom upratovaní, tak viete, že teda <laughs> ono sa upratovať dá uh, aj tak veľmi rýchlo, akože na oko, aby to dobre vyzeralo. Mm-hmm. Ano. <laughs> Ale potom už, keď chceme ísť tak viacej do hĺbky, tak, e, tak uh, ono to má aj svoj zmysel. Uh, keď upratujeme, tak, tak do hĺbky. Takže ale aj pavúky musia ísť preč. <laughs> Podľa toho, že či chcete mať veľa múch alebo málo. Mm-hmm. Ale... No, život má všeobecne dosť múch. Áno. Takže tým pádom sa dostávame teda k tomu, že, že tých oblastí, v ktorých môžeme upratovať, <laughs> naozaj môžeme upratovať celý život a aj tak neupracujeme všetko. Uh-uh. Ale v zásade je tá, e, tá dôležitá informácia je práve to, že čomu venujeme pozornosť, to rastie a to môžem aj meniť a ovplyvňovať. Čomu nevenujem pozornosť, tak nechávam plynúť a v končnom dôsledku mm, skôr či neskôr sa to môže prejaviť. A otázka je len tá, že či, či chcem, aby sa to aby sa to zlepšovalo, alebo, alebo, alebo nechcem, aby sa to zlepšovalo. Na čo narážam? Narážam na to, že s tou stránkou financií ako takou, či už nebudem to už viacej do hĺbky rozobrať, lebo naozaj v tých reláciách toho jarného upratovania tam je toho habadej, e, aj tých informácií, ako postupovať a čo robiť. Ale v zásade e, pri tom bilancovaní môžeme práve zotrvať teda pri tom, že vyhodnotiť ten rok z tých, z tých takých základných veličín a následne potom to preniesť do toho, do toho plánovania toho budúceho roka. Ale v zásade, na čo chcem ešte tak upriamiť vašu pozornosť, <laughs> aby ste sa nesústredili práve len, len na, tú, na tú finančnú alebo ekonomickú stránku vášho života, ale čo je veľmi podstatné, je, sú tam aj ďalšie dôležité stránky života, ktoré si smieme tiež bilancovať a ktoré možno budeme bilancovať viac či menej. A to je otázka nášho zdravia či už toho fyzického, alebo toho psychického. Opäť, ak sme mali nejaké možno ciele, ktoré sme si dávali, alebo nejaké výzvy na začiatku roka, takže či sa nám ich podarilo naplniť, ak áno, super. Ak nie, od, môžem si položiť tú otázku, že prečo, čo mi v tom zabranilo, alebo čo, čo sa stalo. A potom veľmi dôležitá otázka je práve vzťahov. To znamená, že aké sú naše vzťahy v rámci rodiny, aké sú naše vzťahy s našimi priateľmi, s našimi kolegami, a s ľuďmi, s ktorými teda sa stretávame a že či opäť aj v tomto smere sme si možno dali nejakú výzvu alebo niečo, čo by sme chceli zlepšiť a opäť čo sa nám podarilo a, a, a prečo a, a keď nie, tak tak čo môžem v tom budúcom roku zase urobiť inak, lepšie. Tak tie vzťahy sú dosť dôležité, lebo keď sa vám nedarí, ale ste zlí na tých svojich blízkych, no tak vám eh, nikto nebude chcieť pomôcť. No a samozrejme s tým súvisí potom veľmi úzko aj s tou ekonomickou, aj s tou vzťahovou stránkou, potom samozrejme, lebo všetko sú to prepojené, prepojené nádoby. Tie, tie nádoby alebo časti života, ktoré v podstate nedá sa oddeliť jedno od druhého. Viete, my si neuvedomujeme, ale každý sme vlastne majiteľom zámku, lebo život to je taký zámok, no nemyslím teraz ten vysací, ale hradný nejaký komplex a Teraz nemôžete mať upratané vlastnými rukami všetky miestnosti, to nedáte. <laughs> Niekde bude bordel, či už je to temnica alebo nejaká väža, lebo ste sa zamerali na komnaty v tej druhej časti zámku, áno? Ale sme majiteľmi zámku. To je krása. Áno, a podstata je tá, že Možno to nebude sa dať hneď všetko naraz, ale postupne, krok po kroku môžem... môžem Nedáte to všetko naraz. V tom zámku no. postupne pokračovať a zveľaďovať ten zámok tak, aby, aby sme sa v ňom dobre cítili. Aj a... záhradu treba ob občas pokosiť. Ano. No, aj vodnú priekopu treba občas naplniť vodou. Áno. A... a <laughs> aligátorov krmiť. <laughs> aby vám niekto ten zámok ano. nevyplienil. Áno, prečistiť dela. Lebo teraz, viete, plieni sa napríklad cez mobilné telefóny, zavolávam niekto z Polska, chodia také telefóny, minulé mi zo Španielska, ano. asi trikrát vyzváňali. Tam nepoznám ne žiadnu nejakú senioritu. Ono pozná vás? <laughs> Chcela by ale iba na chvíľku, aby ano. mi vyplienili, ano. lebo také nejaké hlášky ano. sa šíria, že potom vás vedia cez mobil ano. nejako o niečo pripraviť. No. Takže stále sa snažia nájazdy robiť. Áno, takže treba sa vedieť brániť a treba vedieť... V strehu musíte byť stále. Kedy zdvihnúť a kedy nezdvihnúť no. telefón. A, áno. A e, čo som chcel ešte teda dopovedať je to, že teda, e, tá jedna veľmi dôležitá oblasť je práve aj tá práca alebo to podnikanie ktoré, ktorému sa človek venuje teda väčšinu času na to, aby tie finančné prostriedky pre seba a pre tú rodinu teda zarobil, tak aj tam smieme bilancovať, že či, či je to v poriadku a, a že či... Či to... už šéfa nevymeníme za iného šéfa? A skôr som mal na mysli aj tú takú možno... Mm, duchovnú rovinu toho, alebo tú takú, takú pocitovú, ktorá súvisí práve s tým, že či to, čo robím a či má zmysel pre mňa, pre moju rodinu, pre pre ľudí okolo mňa a že či, či ma to naplňa, či ma to baví, či... či no však to je v podstate to isté. A či môžem v tom, v tom ďalej pokračovať a, a čo môžem aj tu zlepšiť, tak aby sa, aby sa nám darilo lepšie, viacej mm -hmm. a tak ďalej. A presne ako ste to prirovnali k tomu zámku, tak dôležite sa do tej komnaty aspoň ísť pozrieť. Áno, vyvetrať tam, sem tam. A, a, a povedať, no tak toto, toto tu potrebujem si upratať a, mm. a, a tu asi bude treba taká väčšia rekonštrukcia. Áno. <laughs> A, a, a to je presne to, že keď si tieto komnaty jednoducho potvárame aspoň tými základnými otázkami, že či, či je tam aspoň ako tak, alebo či... A ešte tento rok netreba, teraz sa zameriam na túto stranu zámku. Áno, takže na toto, na toto naozaj je to dobré cvičenie na to, aby človek tak jednotlivé komnaty potváral, možno aj tú 13, ktorú sa mu nechce otvárať veľmi, lebo vie, že tam je niečo ukryté, čo by možno nechcela až tak veľmi vidieť, alebo až tak veľmi, veľmi no, upratovať. No, ale neutečiete ale... no. Ale v zásade viete, že tam stále je, ono vás to potom stále niekde, <laughs> stále niekde vás to tak mrzí, keď mm. okolo tej komnaty prechádza človek. Tak, a niekedy je. sa zvykne otvoriť bez toho, aby sme to chceli. A to je tiež teda nie vždy A potom príjemné. tam máme aj tie svoje mučiarne. Každý máme niečo, čo nás mučí v tomto živote. Takže ja to vidím tak, že, že je, je naozaj krásne na tom to, že máme možnosť každý pracovať na, na tom, na čom nám záleží a v končnom dôsledku máme na to celý život. A môžete si tam pustiť aj záhradníka, takého Andreja napríklad. A v zásade, to, to, to som práve chcel povedať. Že, že, <laughs> Len aby vám neodviedol princeznu. <laughs> že máte možnosť, a to je na tomto skvelé, že, že máte okolo seba určite ľudí, ktorí vám s tým ochotne pomôžu, len potrebujú vedieť, že, že tú pomoc potrebujete. Tak ano, ano. V prvom rade si zvážte, že či to dokážete sami a keď zvážite, že tak na toto bude treba asi nejakého majstra, ano. tak tak sa nebojte, Zahradníka. No. Tak sa ne, <laughs> tak, Zavažte mi střevíček. <laughs> tak sa nebojte, eh, alebo teda urobte ten krok, že, že dajte vedieť, že, že tú pomoc potrebujete a ten majster sa určite nájde. Mm. A ten vám možno aj ukáže, ako už z tomu, aby sa to nedostalo už do takého stavu a pomôže vám teda tú komanzu vyčistiť tak, aby eh, a zároveň vám ukázať, že ako sa k tej komunite správať, aby, aby bola stále takto udržiavaná. A sadnete si a spolu a rozvíjej sa po upádku. <laughs> tak a čomu budete venovať tú pozornosť, či už sami alebo s tým majstrom, tak eh, verte tomu, že, že vám to bude prospievať a bude to rásť a bude to krajšie. No a tú záverečnú pesničku, eh, tu som tam dal práve z toho dôvodu, že mnohokrát máme pocit, že v tom živote našom eh, sme niečo neurobili dobre alebo zlyhali a aj sa tešíme, aj, aj prichádzajú tie chvíle, kedy zistujeme, že napriek tomu, že sme si všetko možné naplánovali, tak e, zrazu príde niečo, čo nekážeme ovplyvniť, lebo hold netržíme osud toho všetkého vo svojich rukách a mhm. mm, tá pieseň je práve teda o tom, že keď aj takéto veci nastanú, tak je fajn si povedať, že nevadí a že sú veci, ktoré jednoducho sú medzi nebom a zemou a nespravíme s tým nič. A mm. Otázka je len tá, čo si z toho dokážeme zobrať a, a ako budeme pokračovať ďalej. A, a že napriek tomu, že, že to nevyšlo, alebo že sa to nepodarilo, tak napriek tomu je to všetko v poriadku, lebo aj tak nevadí. Takže, milí a vážení poslucháčky a poslucháči, nech sa nachádzate dneska kdekoľvek alebo v budúcnosti, tak prajme vám teda ešte pekný a úspešný záver roka. Ako, už končíme? Už končíme. No, nevadí. Ako, ako sme si po... Nevadí. <laughs> Nevadí. ako sme si povedali, že koniec, čo, dobrý, všetko dobré, takže až ešte potrebujete niečo urobiť, stihnúť, tak, tak, tak urobte. A keď už viete, že aj tak by ste to už nestihli, tak si len v kľude poveste, že nevadí a, a v pokoji si sadnite, lebo opäť takisto ako pri tom Vianočnom stole a tak aj pri tom uh, stole, pri tej večeri poslednej v tomto roku je fajn, keď sa budete môcť na seba s tými najbližšími pozrieť a spolu sa možno aj zabaviť, zasmiať aj pri tom bilancovaní a možno si tak spolu, keď sa budete dívať na ten ohňostroj alebo na tie hviezdy podľa toho, komu čo je krajšie, tak si možno želať práve to, aby ten budúci rok bol ten, ktorý bude vynimočný práve preto, lebo budete spolu a budete spolu zdieľať aj to dobré, aj to zlé. Takže... A vážte si to. A hlavne to, aby ste si to vážili. Takže... Ďakujem veľmi pekne za Ja vám ďakujem, Andrej, za pozornosť. Že ste zase chodili a vydržali to. Bolo to síce s prestávkami, ale bolo to a nech to ešte bude. A teším sa na ten budúci rok samozrejme aj ja. No nebojte sa, bude ako nebolo. A keď, keď náhodou nám to e, nebude vychádzať tak pravidelne, ako by sme chceli, tak opäť nevadí. Všetko je tak, ako má byť. Vadí. Takže dovidenia v lepších časoch? Dovidenia v lepších časoch a teším sa na vás. Do počutia. Podobne. Do počutia. Zavrel som prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam vyselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno. Boli tam všetci, ktorých som poznal. Plejáda tvári, karneval postál, Mladí tu sedeli, a stáli starí. Nik na to nehrešil, všetci sa smiali. Niektorí v kabátoch, niektorí nahý. Zdravím ich všetkých kývnutím hlavy. Anieli máčajú, v inguste perá. Dátum som nevedel dnes ani včera. Nebolo posledných, nebolo prvých, každý bol dokola, každý bol uprostred. Nebolo dole a nebolo hore. Nebolo zle a nebolo dobre. Nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, lingus se pera. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu korto nevadí. To iba pri srdci trochu ťa pichlo, že si tu nikam nič nikdy a nikto, ale nevadí. pýtam, že uspíš, keď toto píšem. Prečítaš, povieš mi, že je to kliše. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, vingu se perá. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, skôr to nevadí. To iba pri srdci trochu ťa pichlo, že si tu nikam nič nikdy a nikto nevadí.